для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Васильвію намалочаная. Калі заўважыў, што ў вароты за спіною хтосьці ўвайшоў. Трымаючы руках лапатку са збожжам, як стаяў на карачках, азірнуўся, увайшоў сусед міканор, у зарэбным у лапцях у расхрыстанай сарочцы за сцюком і бялявых калматых валасах. Ну, дык як будзем? спытаў міканор голасна весела, пасля таго, як паздароваўся, пагаварыў для прыліку пра розныя дробязі. Што? не зразумеў Васіль. Надумаў уже, можа, перапытаў зноў міканор. Што? У калгас надумаў, пытаюся. Пара ўжо падаваць заяву. Чакаеш, што спецыяльна запросяць. Ну, дак вось я прыйшоў спецыяльна. Падая, падавай заяву і канец канцом трэба канчаць эту валынку і на новую дарогу становіцца. Бяры от калі на тое ганну і давайте. Зразу рассякай вузел, а не дак калі на тое давай з двума. Міканор засмяяўся. Або гульнім. Васіль толькі ўнурыўся на яго смех. Мо памагці табе? Міканор не смяяўся, але глядзеў весела. Чаго? спытаў Васіль. Напісаць заяву. Абыдуся покуль. Дурны ты, незласлівы з пакпрокам сказаў Міканор. У лесу кучугно і бачыць не хочаш нічога. Яму добрага хочуць на свет цягнуць, а ён у лесу кучу гноя і толькі адно абыдуся, абыдуся, сядзіць і вылазіць не хоча. Жук і той выходзіць, а яго дык і выцягнуць не можна. Не можна, дык і не цягні, адказаў Васіль. О, ще гірчаць пачынае, калі спробуюць цягнуць. А ты што ж думаеш? І это табе жартачкі? Ты што ж думаеш? Партія, увесь народ, так сабе з калгасам, пагавораць, пагавораць і перастануць, ці мо думаеш, круцяльня тут якая-небудзь абмануць хочуць ці што? Нічога я не думаю, адказаў Васіль. Думаць не хочу. Надумаўся ўжо, што ў вачах зелена. Ось ось, ще не зрабіў нічога ўжо ў вачах зелена. Зелена, бо не тое думаеш, што трэба, не тых слухаеш, табе ўсякая кулацкая гадаўё голову ачмурыла, дык табе і зелена, канечне, і мне трудна это, бо ты цёмны за старое сваё гніллё дзержася. А нас слухаць чаму не хочаш? Не хочаш слухаць тых, што адны цябе могуць выцягнуць з гною. Міканор доўга цярпліва, таварыскім тонам горача тлумачыў радасці калгаснага жыцця. Тлумачыў, хоць Васіль слухаў неахвотна і недаверліва, нарэшце цярплівасць яго скончылася. «Но, «Ну, дак напішаш?» – прамовіў нядобра і строга ўжо Міканор. «Падажду, глядзі, чтоб не позна было». «Ну што ты прыліп ка мне з етым калгасам?» – згарэўся Васіль. Нравится табе так? Жыві. Што ты сілуеш мяне? Я раз'ясняю табе і папярэджую, чтоб не позна было, адказаў Міканор. А, Васіль плюнуў за чаем. Позна, не позна, а ўсё адно. Уняк. Міканор глядзеў на Васіля так, быццам бачыў першы раз, быццам стаяў перад непрыяцелем. Клацкая ж ты душа. З бедняков выграбся, дык ужо чысты кулак, стопроцентны, ще можа горай за кулака. А капаўся, не падыходзь блізко, не гавары яму, не нравіцца яму слухаць пра калгасы. Не нравіцца, загаворым іначай, возьмемся за вас. Бярыцеся, адказаў Васіль. Возьмемся, скоро ўжо, так возьмемся, што пачуеш прывыклі, што цацкуюцца з вамі, сказаў механор і цвёрда пайшоў у вароты, пакінуў под рудою з пачарнелымі кроквамі з радамі старых хат, з павуцінай пылам дзясяткі гадоў страхою даўкі подых пагрозы. Але пагроза гэта толькі распальвала Васіля. Возьмемся грозіцца. Бярыцеся, Найшоў чым пужаць. Стомлены яшчэ неразвязным думаннем, што было да меканора, Васіль рашыў горача. Асё адно, як так рвацца. Васіля Баякова ўзяў цэп, таму што трэба было рабіць. Доўга біў па снапах, не мог супакоіцца. Стаміўшыся сеў на сценку за старонка, сядзеў, перадыхваў, астываў. Злосці, здаецца, не было ўжо. Была толькі важкая салодкая стома. У паспакайнелую галаву раптам увайшло. А мо праўда пайсці, забраць Ганну і пайсці, прыміце. Як так рывацца, дык можа, гэта лепей і ён пабачыў сябе з ганнай ўжо ў калгасе, пабачыў з ціхай радасцю, палёгкай, але пазней, калі пачаў цвяроза абдумваць усё, на змену лёгкасці зноў прыйшла блутанасць пачуццяў. Пайсці, кінуць усё, што нажываў гадамі, улезці самому у гэтую выдумку, якая можа аказацца пасткою пелькаю калгасы. Ну калі ў пельку ўлезці толькі што у дваіх з ганнаю. Думаў пра гэта Васілі ўночы ў наступны дзень і чым больш думаў, тым больш бачыў зноў, аблытаны ён увесь, па руках, па нагах і як не падумай, каб разарваць, усё баліць нешта, усё нешта траціць трэба. Жывое адрываць ад сябе. Сярод халаднаватага ветранага дня, ідучы з бярэзніку, нарызаў бярозавага вецця на мятлу і раптам сутыкнуўся з ганненым бацькам, чарнушкам. Ён ішоў нечага ў бярэзнік, у свіцы сякеру і за поясам сутыкнуліся пры самым канцы бярэзніку, праз рэдкае голае галлё дрэваў праглядывала ўжо сяло. Убачыўшы блізка чарнушку, Васіль разгубіўся, адвёў вочы, як бы баяўся, сустрэцца з яго позіркам. Чуў сябе як малы, які ў лесу шкоду трапіў на вочы гаспадару добраму чалавеку, як злодзі, якога злавілі і на якога глядзяць. Васіль няёмка стуліўся, нягледзячы, бачыў Васілі ганін бацька таксама прыпыніўся, клыпаў так быццам думаў, ісці бліжэй да Васіля ці не. Але не цвёрда набліжаўся. Калі чарнушка падышоў, неяк хрыпла паздароваўся, нібы не ведаў, як здаровацца. Васіль вінавата адказаў. І чарнушка ступіў ужо ісці далей, але стаў, быццам хацеў загаварыць, а не мог, не ведаў, як пачаць размову. чырвоны ад няёмкасці, пільны, Васіль улавіў позірк ціхіх, добрых вачэй чарнушкі. У іх былі пакуты нейкая надзея. І Васіля раптам узяў жаль да яго. Ось як яно завязалася. Штосьці булькнуло ў горле. Чарнушка каўтнуў дрыготка. Паскардзіўся быццам роднаму. О як! Штосьці тарганулася ў чарнушкавым твары і вочы пачало завалокваць. Завязалася. Зачаем павёў вачыму ў бок Васіль. Пачуў сябе як вельмі вінаватае. Чарнушка стрымаў горнасць, толькі боль прайшоў па твары. Васіль убачыў старэчыя маршчыны на шыі і жаль да старога запёк зноў. Яны стаялі, маўчалі і шумеў адно вецер у гары. Часам даляталі галасы з сяла і гаварыць не маглі і развітвацца штосьці не давала як бы было яшчэ штосьці недагаворанае, няяснае. Не абіжай яе, папрасіў раптам стары. Э ты гад, я ўхім, есть яе. У сіняках уся. У голасе старога пачуўся адчай. Так ці ж я што? Не хочу, ціха адказваў Васіль. Звядзе я яе ты, не людзь, адказаў чарнушка. Васіль схаваў вочы і угнуўся. Як бы это выручыць яе, спытаў чарнушка. Я думаў ужо, Ле. Трудно это цяпер, адказаў Васіль. Трудно, стары пашкадаваў зноў. О як завязалася. Завязалася, паўтарыў Васіль. А ты? А ты ўсё-ткі падумай, папрасіў з болем стары. Падумаю, адказаў Васіль подумаю. И яны зноў замаўчалі. Ну, бувай, першы схамянуўся і выціснуў ганнін бацька. Мякка, зачліва, як роднаму. Бувайце. Бувайце. Ужо ідучы з болаткам, Васіль учуў сяла сабачы брэх. Брахалі карчовы вартавыя. Пачуў як бы нанава іх. Цераз пажоўклае куп'ё, цераз голы агарод з вязкай вецця на плячы даплёўся да гумна. Да пуцімка ўмалаціў, падмятаў на таку, веяў быў увесь у клопаце. Увесь час, пяклі яго і вінаватасць, і жаль да Ганны, да бацькі яе і турбота. Што ж рабіць? І думкі пра Ганну ішлі з нейкім новым паплывам пяшчоты, імкнення да яе. Усе гэтыя дні Васіль стараўся не сыходзіцца ні з кім. Кожны дзень бачыў за плотам даметіка, даметіху, але паказваў, што не заўважае. Калі хто-небудзь з даметікавых браў ваду з калодзежа, Васіль павяртаў назад з пустым вядром. Не каля гумна ледзь не сутыкнуўся з ганненай мачыхай, адразу адвярнуўся, нібы спакойна пайшоў у гумно – слухаў ці не ідзе ўслед, здалёк здалося, што мачыся, хацелася загаварыць з ім. Ткнулася была неяк зайсці цётка сарока, загаварыла лісліва, але ён няветліва адышоў, падаўся к хлявам, паказаў, што не хоча растарэкваць з балбатухай гэтай. Два разы пільны Васіль бачыў, як паўз гумно за гуменнай дарогай праходзіў ніхто іншы, яўхім. ўхім. Адзін раз Васіль назіраў за ім, пачуўшы блізка Яўхімаў голас. Яўхім ішоў з ларывонам. Тады Васіль пра шчыліну між бярвенняў, з якой біла святло, заўважыў якраз і другі, адказваючы ларывону, Яўхім зірнуў к яго гумну, к яго двару, нібы шукаў яго. І Васіль убачыў, глядзеў позіркам чалавека, які гатоў, здаецца, зарэзаць. А другі раз Васіль убачыў Яўхіма зводдалек, не стаў чакаць, пакуль той падыдзе, як мог спакойна падаўся з гумнішча на двор. Ідучы чуў на спіне ненавідны, затое на люты позірк. Здавалася Яўхім і рвецца схапіцца з ім, шукае толькі зручнага выпадку. Васіль, што не хацеў ні з кім бачыцца менш за ўсё, Хацеў сустракацца з Яўхімам, не тое, што баяўся, Васілі сабе самому не паказваў, што можа баяцца. Ёсць каго яму баяцца карча, а ўсё ж сустракацца з ім аберагаўся. Нічога добрага не зычыла яму гэта сустрэча, але ж трэба ўсё ж такі сустрэліся. Яны сустрэліся ў такі час, калі Васілі не чакаў, На ну, курані легла ўжо важка асенняя цемра. Каб трохі далей былі, разышліся б не пазнаўшы, але сытыкнуліся вочы ў вочы. А, -а, -а" сказаў Яўхім злавесна радасна. Ось хто? Васіль прамаўчаў пачуў як брыдкая млоснасць кволіць руки ногі усяго яго стараўся адужыць яе думкамі рыхтаваўся да бойкі як толькі рынецца крутнуцца ў бок і даць самому пасківіцы па п'янай пысе але не ўправіўся і варухнуцца васіль як ад лютага пудовага кулака яўхіма загуло ў галаве і пачуўся моцны удар па назе Ледзь устаяў Васіль. Сляпы ад болю і крыўды кінуўся ён на Яўхіма, з усёй сілы сунуў кулаком у твар, трапіў, здаецца, у нос, корчаш заенчыў. Васіль у момант адскочыў к плоту, хапіўся за кол. Хітнуў, стараючыся вырваць але кол, паддаваўся туга. Васіль рваў яго. Я ўхім стаяў у потімку нерухома. Чамусьці не кідаўся біцца, заскрыпеў зубамі, шкадуючы за чаем вылаяўся. Не бойся, не спадзеўкі прасіпеў Яўхім. Хвіліну маўчаў. Зноў гатоў быў, чуў Васіль люта кінуцца на яго ўчапіцу ў горла і стрымліваў сябе за чаем. Не тут это рабіць, зноў сказаў сіпла Яўхім заб'ю міліцыю хопіць адразу сказаў ён з нястойным шкадаваннем і са злосцю а у цюрму не ахвота ці ў лес бегце жизнь губіць з-за этакага але знай голас яухіма стаў важкі грозны знай смярдзючы дот будзе момант падлаўлю ты про сябе падумай лепш чтоб цябе не падлавіў хто стрымана адказаў Васіль. Будзе удобны момант. Кішке выпушчу, па адной выцягну есці сваё застаўлю. Не пападайся ў пустом месце, адзін чуеш, знаю мяне. Зноў прасіпеў Яўхім. Васіль чуў, забіць зараз можа. Зарэзаць, як плюнуць, але не паддаўся гонарам. Напужаў, зноў спакойна адказаў Васіль. Пасмяешся потом, грозно прадказаў Яўхім. Пастаяў крыху як бы для таго, каб Васіль падумаў, і важка пасунуўся ў цемру. Усе дзятлікавы пільна сачылі за тым, што рабілася з Васілём і манію. Між іх не было чалавека, якога б гэта не трывожыла. У гэтым быў цяпер самы вялікі клопыт і самы вялікі неспакой. Ні на адзін дзень не ўціхаў неспакоі ў валодзе. Усё, што ён лавіў слыхам, што бачыў, чула, вярэдзіла яго, узрушвала важкія, непадсільныя думкі. Як і тады, калі ён упершыню даведаўся, што Васіль хоча жыць з Ганнаю, тайна згаварыўся з ёю, і калі пабачыў манены слёзы, свет мучыў яго нядобрай, нязменнай сваёй, нязладнасцю. гэтая нязладнасць не толькі не прападала з днямі, а яшчэ нібы больш паказвала, якая яна вялікая, якая яна моцная. І колькі володя не думаў, усё не выходзіла так, каб усім было добра. Усё ішло да таго, каб жыць у траіх хіба і з манію, і з ганную, а як? Але ж цяпер відаць ужо было, што што калі бы ўзяўся Васіль карміць абедзвюх іх, дык усё адно нічога б не склеілася. Маня, яна ж толькі і ведала, што клясці Ганну. Доўга Васіль цярпеў бы, слухаючы век гэту кляцьбу. А то ж пэўні кляцьбою адною не абышлося б, канешне, пры такім жыцці ці адна ці другая век чапляліся б за косы, крыку б было на ўсё сяло б век. Толькі аставалася сядзець ды да разбараняць гэтых ашалелых баб. Не было ніякага ладу і ў валодзевых думках і ў пачуццях. Хоць Васіль быў і вінаваты ва ўсім, хоць і гэтага валодзьку было няёмка і сорамна за яго. За тое, што ён і сустракаўся тайна, і згаворваўся тайна кінуць жонку, але было валодьку разам з тым і шкода Васіля. А што не кажа Васіль усё ж такі брат? І хоць бывала брат гэты не вельмі ласкавы, не ласкава абыходзіўся ён. А ўсё ж такі не вельмі добра было на душы, калі бачыш, што брат твой сам такі невясёлы, можна сказаць, няшчасны нават. І што б там ні казала маня, А володьку часта шкода было і Ганну, якая таксама ж мучылася з паганым сваім карчом. Не з радасці ж вялікай хацела яна к Васілю жыць перайсці. Шкода было. І заўсёды чамусьці няёмка і сорамна. Хоць Володзе і сам толкам не ведаў, а чаму? Чаму? Мабыць, таму, што Ганна ўсё ж... Ш чужая жонка. І венчана яна ў царкве з другім, абегала к Васілю тайна, хоць Васіль венчаны з другой. І сустракаліся яны тайна не па закону, не па закону цалаваліся, былі чужыя. І з гэтым зноў і зноў лазіла спакуслівая, а ўсё ж добра было б, калі б Ганна перайшла, стала сваячкай, каб сваяком тады стаў і хведька. Ну яны праўда і так, амаль ужо сваякі з дзяцінства з хведькай. Калі ўжо Васіля з ганную было такое, дык ужо цёткі ж лепей было б, каб парадніліся са ўсім по закону. шкадаваў володька і маню маню дык ён толькі шкадаваў а што не думай маня самая няшчасная Васіля ўсё ж любіць Ганна і Васіль Ганну таксама любіць яны могуць пашкадаваць адно аднаго а маня як сірата Васіль глядзець на яе не хоча нават гаварыць не хоча з ёю шкода маню. Ад таго маркота і жаль бяруць, калі бачыш, як яна горбіцца іншы раз пры калысцы і хочацца неяк суцешыць яе, памагчы, каб ёй не было так горка. Хочацца памагчы. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташок у